Доброго дня! Це український літературний подкаст і його ведуча Ірина Славінська. Проект створено за сприяння компанії Pocketbook International та Bookland. Найцікавіші сучасні українські письменники читають найкращі фрагменти з улюблених авторів. Сьогодні Юрко Іздрик читатиме різноманітні поезії Павла Тичини. Павло Тичина це поет із карколомною біографією та кар'єрою, новатор поезії до радянської, функціонер і міністр поезії радянської. Хто він насправді спробуємо розібратися сьогодні? Хто ж його погладить, казку розповість, як воно на вухо сяде і собі щось їсть. Юрій Іздрик – письменник, перекладач, музикант, головний редактор культового журналу Четвер. Він перший відкривач багатьох імен і талантів, наприклад, Ірини Карпе. Юрко Іздрик – це особливий голос ні на що не схожих текстів. Зараз ми сидимо в студії з Юрком Іздраком, і е, сьогодні іздрик буде читати Павла Тичину. Юрко, розкажи для початку, чого ти вибрав Павла Тичину? Ну тому що, якщо так за найвищим рахунком брати, то в українській літературі е, мало кого можна знайти, окрім Стефаника в прозі та Тичини в поезії. Ну, за найвищим рахунком і за моїми особистими критеріями, звісно. Так він тобі аж так подобається, як Стефаник у прозі? Ну, було б смішно якось порівнювати дві принципово різні речі Це про точно. прозу і поезію. От, Але якщо б брати якісь там мої особисті ієрархії і там number one, number two, то от Стефаник та Течене, мабуть, будуть number one. А я пам'ятаю, коли в школі вчилася, у нас е, по класу ходила така примовка, як виявилось, у моїх батьків така примовка теж була. Краще з'їсти кирпічину, ніж учить Павла Тичину. Ну, примовка це у вас вже перероблена. Насправді вона з'явилася е, в хрущовські часи. Звучала вона так. Це хтось із плечанських е, авторів видав. От візьму я кирпічину та й уб'ю Павла Тичину варіант, а тичина пише вірші та все гірші, та все гірші, та всі як один. Це теж спілчанські жарти. От, е, ну, Це те, це те, що в мене також залишилося на спогад про шкільного тичину. А чому шкільного тичину так не люблять? Ну, мабуть, тому що е, він виглядає анекдотичним. Е, ті тексти, принаймні, які нам пропонувалося вчити: трактор в полі дер-дер-дер, хорол річка не та і так далі. Воно виглядало анекдотично не лише для нас, учнів, а й, я так підозрюю, для вчительок. І виглядає так і далі, тому що е, я дуже сумніваюся, що. Існує достатня кількість вчителів української літератури, які по-справжньому розуміють, чому Тичина – це великий поет космічної потуги і планетарного масштабу. Та я звернула увагу на цей оборот вчительок, бо справді в українську літературу вже зараз вкладають переважно е, особи жіночої статі. Взагалі, е, ми собі навіть не уявляємо, які наслідки має те, що Е, дітьми шкільного віку займаються е, переважно такі от підстар... про жінок так не скажу, <laughs> е, жінки. Як же ж передклімактеричного, скажімо так, періоду? Ах, який ти чемний. Ну, якщо зійти з цих питань фізіології і гендеру, ти можеш згадати, як ти вперше прочитав який-небудь вірш Павла Тичини? Ну так, і я його можу зараз прорецитувати, оскільки це один з небагатьох віршів, які я знаю на пам'ять. Е, цей вірш мені перше трапився в антології, е, котру укладав Юрко Андрухович для одного з німецьких, здається, видань. Е, антологія це називалась Подай мені лютню з каміння. Це антологія давніх поетів чи всіх Це антологія улюблених поетів угу. Андруховича, починаючи там, здається, чи ж не від Сковороди, закінчуючи Малковичем і Небораком. От, І там був, е, наскільки я пригадую, е, такий диптих під назвою Війна. Е, так от один вірш звучить так: ліворуч сонце, праворуч місяць, а так зоря. Благословляю синку на ворога, а він, матусю моя. Немає, каже, ворога, та й не було. Тільки єсть у нас ворог, що наше серце. Благословіть, мамо, шукати зілля, шукати зілля на людське божевілля. Зняла я руку до Христа, аж там нікого нема. Тихо, тільки ворон кря, кря. Ліворуч сонце, праворуч місяць, а так зоря. Ого. Ну от. Е, Отак от відповідь на одне запитання правно, плавно переросла в наш наступний, ніби блок, якщо так можна сказати, читання віршів по Платачини. Але щоб до нього перейти, можеш розповісти, от тобі цей вірш прочитався. Скільки тобі було років тоді? Ну, десь, мабуть, близько 30. Тобто шкільний тичина якось пройшов ніби повз, це було таке Ні, звичайно, шкільний тичина не не, не, не відбувся ніяк по-іншому, як тільки на рівні цих от анекдотів і довкола літературних байок. Окей, ну і тепер е, ми зараз всі разом разом з тобою спробуємо для себе відкрити нового течину, можливо, такого, яким ми раніше ніколи його не чули. І ну що ж тоді вперед, Юрко Іздрик почитає. Ну, Я ще можливо додам, що е, власне завдяки спілкуванню з Андруховичем, е, з молодим ще тоді Андруховичем і багатьма іншими ще тоді молодими поетами, починаючи від згаданого вже Малковича і закінчуючи згаданим же ж Небораком. Е, часто говорилося про Тичину, про його вірші і, власне, ага. про ті його пізні сталінські опуси так само говорилося. І е, аналізувалося часто теж ті власне фонетичні суто ігри, які там закладені, і наскільки що це ну з точки зору формальної це не безнадійні е, вірші. Більше того, там трапляються геніальні рядки. Ну і знову ж довкола цього виникають е, довкола літературні міфи на предмет того, що можливо Тичина свідомо блазнював е, в цих своїх е, сталінсько-совєтських ну, чи в принципі міг і так далі. І так далі. В принципі, міг е, не думаю, що комусь про це стане відомо достеменно, але це не суттєво. Суттєво те, що був такий поет і залишився поетом до кінця, незважаючи на всі поступки режимові, на всі форми колаборації, які там він вважав для себе прийнятним. Окей, так що спробуємо таки з ним познайомитись через його тексти. Близнівав чи не близнівав, але поезію послухати хочеться. Ну, от е, я знайшов ще один текст, який був е, в тій антології Андруховичевій, і це вірш зі збірки замість сонетів і октав. Називається він Терор. І знову беремо Євангеліє філософів, поетів. Людина, що казала убивати гріх на ранок з простреленою головою, і собаки за тіло на смітнику гризуться. Лежи, не прокидайся, моя мати. Велика ідея потребує жертв, але хіба то є жертва, коли звір звіра їсть. Не прокидайся, мати. Жорстокий естетизм, і коли ти перестанеш любувати з перерізаного горла, звір, звіра їсть. Ну, от е, це це течина, який з, за рівнем Мені здається, власне, такого якогось космічного осмислення дійсності, процесів, які відбувалися, а написано це на початку ХХ століття, співрозмірне, можливо, з ем, російським письменником Андрієм Платоновим, який теж переводив е, ці візії будівництва нібито нового суспільства в е, такі картини певної космогонії, влаштування взагалі нових е, всесвітів, нових сутностей, так би мовити. От, Але цей патетичний і космічний, так би мовити, течина. Е, не, Це не єдина його інтонація і не єдині його засоби виражальні навіть в той час. Тобто, е, от, от він і тоді, е, нехай це все ще трагічного звучання вірш, але він уже от фонетично, ритмічно, цілком і візуально, цілком інакший. І звучить він ось, ось так. Казала травка, я тільки травка. І що ж зроблю я, коли все кров? Казало сонце, дивись на сонце, мільярди в землю від нього струм. В нім кожна квітка, і кожна скеля, і кожна рана, і кожна смерть. Одно одвеснить, друге веслує, а все, як море, прибій, бій. Оце вже майже реп, так, але тут ще бачимо кров на траві, і, е, так би мовити, перед нами за бажання розгорнуться всі ті візії, які е, більш виразно звучали в попередніх віршах. Але ось той же ж ранній течина вірш е, з поза збірками, так би мовити. І невідомо, як сам автор до нього ставився. Але тут е, вже бачимо е, ті е, способи мовлення, ті прийоми, та така нібито імітація народної пісенної творчості і так далі. І так далі, Хоча насправді це нібито. Е, яка не підкріплена жодним ну, якимось змістованим, так мовити, драматизмом, якимись дуже вагомими образами, а описується натомість проста. Ем, ніч десь, судячи з усього на природі, і називається це курінь, і звучить це так. Ходить ніч по саду місячними кроками, зоряними криками просіває пітьму. Мені чути вночі, хтось долівку гризе, хтось розхитує підпори. Шарудить об курінь. Я встаю, я свічу, в'юнко лізе з колопендра, а на стелі павучок, я встаю, я свічу, на книжках сидить цикада, а під ліжком їжак. З колопендра утекла, павучок спустився, ще й цикада повернулась, просто дивиться в рот. Ах ти ж чортова цикадо, ах ти ж вихрів павучок. Я ж до вас та доберуся, от візьмуся, накричу. Що ж ви справді лапками, що ж ви справді хвостиком? Просто стелі та на мене, що з вами і не поспиш? Бачу, лапки слухають, чую, замовкло в шалаші, стало ж мені соромно, стало смутно на душі. Хто ж його погладить, казку розповість, як воно на вухо сяде і собі щось їсть. Що само ж без уха, а той без очей не теряє духа в темряві ночей. О, моє хороше, вузка на носу, може, борщ ти любиш, завтра принесу. О моє ласкаве крилля голубе, хочеш грамоті навчу я. Ось це А, ось Б. Тільки що ж ти плачеш, закортіло трав? Е, чекай, у тебе ж ніжку хтось пережував. Так і в вас там війни, так і в вас бої. Любі, любі, любі мої. Ах ти ж чортова цикаду, ах ти ж вихрів павучок потушу я свою лампу і вже більш не засвічу, <laughs> ходить ніч по саду місячними кроками. Зоряними криками просіває пітьму. <laughs> Клас. Ну це просто, що називається, пісня, так? І от скажіть мені, е, е, як би е, я, так би мовити, прихильник поезії Течени мав пояснити пересічній українській вчительці, що це хороший вірш. Ні, не поясню. От. Але він хороший, він не геніальний, можливо. Але дуже часто недосконалі твори е, краще свідчать про автора і про його кухню, аніж твори досконалі, до яких нам простим смертним просто не пробитися. Почитай ще щось подивитися на цю кухню тичини. Бо ти зараз заслухав просто зачарована. Це течина, якого я особисто ніколи раніше не чула. <laughs> Та я, чесно кажучи, теж це гортав та й не треба. Я боюся, що е, в цій збірці е, ну, треба витратити час, щоб ще щось знайти такого власне звуково-ритмічного якогось е, плану, але ну, згадаємо, бодай же ж. Те, от щось шкільне, що залишилося навіть без назви. Е, дим димок від машин, як дівочі літа, не то і тепер Миргород, хоров, річка не та. От. Ну і те, те, скажімо, що ми обговорювали. Е, там є е, така варіація цього рядка. Дим димок від машин. Та й поїдем, та й поїдем, та й поїдем, та й пої дим, димок від машин, мов дівочі літа. Тобто, оці от такого типу ігор дуже багато. Е, перехід з рядка на рядок, е, внутрішні рими ну, не струфовані, ніби е, його віршування. От. І я не думаю, що тут є сенс дошукуватися правди, чи робив він це свідомо, чи в якийсь спосіб іронізував, так би мовити, використовуючи саме такі художні засоби. Е, чи це так просто йому лягало на вухо, я схильний думати, що все-таки це друге, бо бо, ну, бо він е, геніальний. І, і відчутно, що е, не так він вигадував, як він чув. І записував. Я собі живила таке, знаєш, мисмеричний сеанс, коли щось водить рукою Павла Тичини, він записує вірші. Ну, воно може не, не аж так кінематографічно відбувається, але те, що Е, є люди, е, правда, наділені абсолютним музичним слухом, які чують е, трошки трошечки більше, ніж решта, навіть слухаючи, скажімо, концерт, так само і люди наділені поетичним слухом, просто чують більше, ніж ми в довколишньому бекграунді звуковому. Так що тут ніякої ж такої містики немає. І рівно стільки, наскільки містичною загадкою є будь-який талант. Я бачу, ти ще якийсь вірш вибрав, щось ти таке нагортав. А, Та я вибрав, вибрав вірш, е, в якому от зовсім інший течена. Оце от можна пояснити вчителькам. Тому що це вони вважають, що поезія саме таким і має займатися, саме питаннями життя і смерті, і бажано це все робити на тлі романтичної природи. Ну, так от, на тлі природи 1911 рік, прошу зауважити. Я хотів би умерти при заході сонця, щоб у хаті моїй було тихо і темно, щоб у вікна гляділа пожежа небесна, обливаючи кров'ю мій труп та стіну. На стіні ж, поруч мене, завмерла чудесна, глядючи у височінь, усміхалась комусь моя тінь. Я хотів би, щоб північ мене поховали, щоб над мною ніхто не зітхав і не плакав, тільки б місяць дивився, закутавшись в хмари, кидав землю грабар, стугоніла б труна, та тумани вставали, неначе примари, і, мов не здужавши далі іти, обнімали хрести. Ну, таке. Ну, теж, як на мене, не там найвищий зразок, але от е, тичина з, е, так би мовити, е, в іншому, іншому протилежному куті свого космічного діапазону. З одного боку, це якась несамовита радість, космічні оркестри, сонячні кларнети і дивовижні флейти а з іншого боку, червона від крові трава, хрести, так, так. могила і так далі. Ну, така доволі романтична картинка смерті. Це червоний захід сонця. Ну так, так. Ну але але от виникає ця тінь, яка радісно дивиться вгору. Поруч е, з закривавленим трупом і стіною, по якій <laughs> кров стікає, просто якийсь е, цей який же ж це фільм був Серце Ангела, де багато крові. Е, Так от, е, але мені, мені, чесно кажучи, той чим я ще повернуся до попереднього вірша про павучків із колопандр, е, що е, страшенно мене підкуповує, хоча це може і дешево, що течена не цурається е, ані дієслівної рими, ані тої крові любові, чи що там в нього зустрілося цього разу. Е, якби не суттєво, тому що дійсно. Е, коли ти виходиш, ем, я може трохи здалеку почну. Е, будь-яка е, творчість, ну, будь-який сенс є в максимальній степені свободи. Чим вільнішим ти себе відчуваєш, тим більше кайфу ти відловиш від того, що ти щось твориш. Так? І в випадку з письменником ну, це завжди впирається в слова. Тобто може бути, наприклад, внутрішній цензор, який не допускає ненормативної обсесної лексики, так і все. Наприклад, моя мама до цього часу не може змиритися з тим, що в мене ненормативна лексикотворга. Я кажу, мама, ну уяви собі музиканта піаніста, якому заборонили грати на чорних клавішах, кажуть, тільки білі використовувати. Значить, оце є ступінь свободи, коли ти розумієш, що немає ніяких внутрішніх цензорів, ніяких перепон, тому що всі слова, які існують в природі, і які ти можеш вигадати, які ще не вигадані, але ти, можливо, інтуїтивно вже вгадуєш їхню майбутню присутність, усе це є твій арсенал, ти цим бавишся. От. Але існують е, так само такі якісь значить, цензурні речі. Е, про те, як має виглядати література, як має виглядати добра поезія, як має виглядати правильна проза. І ну, Та так існує такий дядько, який каже, от це добра поезія. Так, так, так. І от, власне, і тут теж дуже багато є таких каменів спотикання, коли ну, ти собі не дозволиш Риме там кров, любов, або якщо дозволиш, то тільки в такому контексті, в якому буде зрозуміло, що ти це робиш свідомо з певною метою, чи то іронічною, чи якоюсь іншою або ти собі не е, дозволиш там більше ніж одну дієслівну риму використовувати на тому, що а що ж скажуть приятелі. А який правильний коефіцієнт використання дієслівних Ніяких. рим? Е, правильний коефіцієнт це не думати про це все. Власне, коли ти е, чим чим менше ти про це знаєш, чим менше ти на цьому. Зосереджуєшся, чим краще ти почистив свою підсвідомість, бо, як правило, це все підсвідомістю перебуває тим легше вільніше ти себе почуваєш пізніше, потім, коли пишеш. Окей, де повернемось до течіни. От е, ти його щойно читав, і тому мене таке може трохи простувати, дурнувати запитання, але от читання течіни голос якось впливає на сприйняття його віршів. Порівняно з читанням ну, от, подумки про ну, себе. Ну, от, е, я думаю, що е, поезія, яку Тичина пропонує, вона однаково атракційна і при читанні з е, аркуша, і при читанні голос, і при голосу. Навіть три різного, бо читати самому це теж є особливий кайф. Е, читати з аркуша є цікаво, тому що всі ці е, ігри, його і ритмічні, і фонетичні мають так само і візуальне підтвердження. Так, безперечно. Як розбити текст на сторінці, як він скомпонований, це одна справа. Це це в цьому течина десь там близький до, до футуристів, можливо, і От Для мене це графічно якось асоціюється з якимись тими гетпроповськими плакатами. Ну, це от Лесінка, як у Маяковського. Ну і Лесінка, Маяковського. Ну так, але що це якби з цілою епохою візуальної власне культури. Бо поводження з текстом це теж частина візуальної культури. А от слух, на сприйняття на слух, тут уже більше вилазять ці е, якби на народні, умовно кажучи, мотиви. Так, ці образи, які він запозичив з пісень, е, з якихось там усної народної творчості і так далі. Сказав. Ага, так поезія ти чи не звучить як народна пісня, ти хочеш сказати? Я кажу, що ці елементи е, відчуваються при читанні. Ага власне, от от, от цей, цей елемент. У нього ж страшно багато там того всього вірша. Це ж не тільки не тільки ця штука. От, Ну, така якась. Е, слухай, я ще хотіла запитати, глянь, все одно, ну навіть якщо говорити про шкільне вивчення, не тільки про шкільне вивчення будь-якого письменника. Завжди ж, крім його творчості, є такий е, навколо біографічний контекст. От чинно, як тобі особисто читати і любити як поета, знаючи про його там речі, які з ним відбувалися протягом життя? Ніяк, ніяк. Це не не, не пов'язується в жоден спосіб, тому що я свідомий того, що біо, ну, біографії, особливо таких людей, це суцільні міфи. Я ніколи не довідуюся ані про фактичні якісь події його життя, ані тим більше про його мотиви тих чи інших вчинків. От. І тому е, набагато цікавішим, можливо, є знайомство не з реальною людиною, а так би мовити, з його. Ну, <laughs> скажімо так, астральним двійником, так, оцей тичина, який зберігся в текстах. Це ж е, я я не думаю, що ця постать, яка теж вимальовується за всім світобаченням, за всіми цими спробами космогонії. Я не думаю, що ця постать якось корелюється з течиною Павлом там Григоровичем, реальною людиною, яка жила, кохала жінок, зраджувала, там піддавалася впливу режиму, страждала, була щаслива, їла борщ і павучків ловила. А а ти можеш описати оцього двійника Павла Тичина, якого ти бачиш крізь його тексти? Який він? Ну, це це от якась, я думаю, що це така нічанська надлюдина. Е, мені здається, що в ту епоху е, таких от зламів несамовитих і на цьому просторі, і Перша, Друга світові війни, ну весь вся перша половина ХХ століття вона така була. Е, е, мені здається, що ніколи е, не було творців в, в такій кількості творців, які яким певним чином відчували от власне цю, цю архаїчність, таку космічну архаїчність буття Довженко. Це взагалі ж це ж ужас якийсь. От от Довженківські фільми це це просто щось неймовірне. Це не це не це неможливо, це шкідливо дивитися. Фільм е, Земля ти маєш на увазі, чи будь-який інший? Та що завгодно, та навіть той арсенал дурнувати, що завгодно. Це ж це це чоловік, ну тобто е, реальний чувак, який там переписувався зі Сталіном, там е, ті фільми свої якось з, з трудом, але таки знімав. Що він може мати спільного з, з, з тим якимось незрозумілим, дійсно, напевно напевно, ну, радше більш подібним на персонажів його власних фільмів, да? Е, чуваком, який раптом купнув такі глибини, в яких він сам виявився ну, безпорадний. От, То ну, ну то як такий саме десь із тичиною. Е, я кажу, ну, ну, ну взяти там чи чи взяти Фріца Ланга, який зняв один фільм, в якому до цього часу весь кінематограф, який ми маємо до цього часу, весь є в метрополісі. Ну так. весь просто. От і і тут тут е, в цьому е, я кажу, що для мене ця постать течена, це якась така одна людина, це е, не не, не стільки людина, скільки певний. Ох, зараз щось скажу. Давайте Давай, так, скажи. якщо уявляти людський розум як певний певний магічний кристал, то тече на один з тих е, кристалів, через які нам пролилося якесь там от світло Божої Божої мудрості. Єдине, що так і до цього часу не знаємо, як цим розпорядитися, бо навіть вчительки в школах ніфіга не розуміють, в поезії тече. <laughs> Як гарно сказав. І останнє запитання, е, теж таке запитання, аля запитання просто така. За що можна полюбити поезію Павла Тичина і за що можна не любити поезію? поезію Павла Тичини? Знаєте, я думаю, що е, якщо е, її є за що полюбити, власне кажучи, не не за що, а за її можна любити як по як поезію, як таку, як просто е, есенцію, чисту поезію. Е, але це ж потрібно не багатьом. Тобто, як я вже казав, є люди, в яких є музичний слух, і вони чують трошки більше, ніж решту. Є люди, які мають е, чуття до слова. Поетичний не, не слух. тільки так, до поетичного слова, тобто не тільки до звучання слова, але й до його змісту, і до того, як цей зміст і звучання іноді в довижний спосіб переплітаються. Таких людей небагато, але ти, е, якщо вони є, то вони полюблять тичину і поезію. Кажу ще раз, не за щось, а просто тому що це один з рідкісних проявів е, в цьому світі справжньої, майже чистої есенціальної поезії. Ось таке Поглотачина сьогодні нам чувся. Читав його Юрко Іздрик. Ми дуже дякуємо Юрку Іздрику за це. І для мене особисто це було відкриттям. Я сподіваюся, це стане відкриттям і для вас. Хай щастить. Електронні версії текстів Юрка Іздрика та Павла Тичини найближчим часом можна буде знайти на порталі Bookland, що знаходиться за адресою bookland.net.ua.